في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة أحمد بن حنبلين مسند musnatlarida va حديث تقلم to'plamlarida shunday keltirilgan imom termiziy rivoyatlarida bo'lsa kulluhum finnar illa millatun vahida ma ana alayhi va ashabi deganlar وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرا قوله تعالى استعيذ بالله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Ahmad ibn Hanbal musnadlarda rivoyat qilganlar va Imom Nasoiy o'zlarining sunanlarida hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarida butun millat tarqoq holatda yashardi. Hamma xalqlar turli fikrlar bilan yashardi. Aksarlari qavmiya, ya'ni millatchilik fikrida yashashardi. Millatchilik bu johiliyat alomatlaridan. Hozirgi vaqtda ham xalqlarning aksarlari millatchilik ruhida yashashadi. Ya'ni o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq, turkman va hokazo boshqa millatchilik ruhida yashashadi. islom kelgan vaqtda ham ana shu millatchilik, ya'ni johiliyat ruhi har bir odamlarga hukmron bo'lgan edi. Xullas bundan boshqa fikrlar ham ko'p edi. Islom keldida Man ila asabiyatin falaysa Kim asabiyat millatchilik shunday irqchilikka chaqirgan bo'lsa bizdan emas degan o'zining shiorini e'lon qildi. Man qatala ala asabiyatin falaysa minna. Ya'ni asabiyat asosida jang qilgan bo'lsa bizdan emas dedilar Har bir asabiyat irqchilik ruhini ko'tarib tashladi. Mana shu ko'tarilgan islom ruhi ya'ni asabiyat ruhi ko'tarildi, islom ruhi barpo bo'ldi, millatchilik ketdi. Shu ruh fikri bilan islom yer yuziga tarqaldi, birodarlar. Mana bu bizi diyorimizdagi islomning kelishligini, tez kelishligini siri ham chunki odamlar bu islom diniga kirishlik bilan o'zlarida hech qanday haqoratni his qilishmadilar. har qanday millat bu dinga kirib shu dinda ulug' bo'lishligini tushunishdilar shuning uchun mana shu ruh bilan tarqoqlik yo'qoldi shuning uchun islom dushmanlari musulmonlarni bo'lishlik uchun islom birinchi kelgan vaqtda yo'qotgan narsasini olib kirishlik bilan maqsadlarga erishishdi. Bu qavmiyat, millatchilik ruhi edi. Mana shu millatchilik ruhini olib keldi. Shu millatchilik ruhi bilan odamlar agarki o'zlari musulmon bo'lishsalar ham boshqa millatlardan musulmon bo'lgan millatlar bilan ajralib yashashlik paydo bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islom yo'li bilan hamma bir butun kishiga aylandi. Bizga odamlar aytmasinki, musulmonlarning hozirgi vaqtdagi tarqoqligini ko'rib musulmonlar birlashmaydigan millat deb bizga aytmasin bizga. Buni musulmonman degan kishilar ham bu so'zni dushmanlar tarafidan uyushtirilgan bu so'zni takror qilib yurishmasin. Chunki bu xalqlarni birlashtirgan islom. xalqlarni ajratgan haqiqiy islomning xalqdan ko'tarilganligi xolos. Agar haqiqiy islom xalqlar o'rtasida tushunarli bo'lsa, ular hech qanday ajralishliklarni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Mana bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan vaqtlarda musulmonlarning tarqalishligi musulmonlarning esidan chiqib ketgan edi. Endi ular bir butun millatga aylangan edi. shunda ogohlantirdilar ala dedilar ogoh bo'linglarki sizlardan ilgarigi ahli kitoblar 72 toifaga bo'linib ketishgan dedilar ular bir butun edi shu so'z aytilgan vaqtda bu millat dedilar bu millat deganlari ya'ni musulmonman deb atalgan bu millat musulmon deb o'zini sanagan bu millat dedilar, ogohlantirdilar. 73 toifaga bo'linib ketib qoladi dedilar. Hammalari musulmonman deydi. 72 toifasi do'zaxda dedilar. Bittasi jannatda dedilar. Bular jamoa dedilar. Imom Tirmiziyni rivoyatlarida hammasi do'zaxda, magar bitta millat jannat dedilar. Kim u deganlarda javobiga mo ana alayhi va ashabi. Meni yo'limni tutganlar va ashoblarimni yo'lini tutganlar najot topgan millatdir dedilar. Bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu asosni bayon qilib qo'ydilar. Bu hadisi sharifni aytganlarida millat bitta millat edi. Ikkitaga bo'lingan emas edi, birodarlar. Hatto bo'linishlikni bular ajab sanashgan edilar. Chunki islom modomiki turar ekan bo'linishlikni hech iloji yo'q edi, birodarlar. Islom ruhining yo'qoldi, nomi qoldi. Bu bilan millat biz xohlaylik u 73 millatni bilaylik xoh bilmaylik millat 73 taga bo'linib ketdi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan narsa dunyoda vujudga keldi. Ammo bir millat bu davom etadi qiyomatgacha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni bashoratini berganlar. Bu millatning davom etishligini qiyomatgacha davom etishligini bashoratini berganlar shuning uchun biz alloh subhanahu va taolo ana shu yagona jannatda bo'lgan millatdan bo'lishlikka o'zimiz ko'zimizni ochmoqligimiz kerak imom muslim rivoyatlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tazalu min ummati zohirina alal haq La yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrulloh. Ummatimning bir toifasi haqda g'olib bo'lib boraveradi. Ya'ni doim haqni ustida ko'rinib boradi. Ularni zohirina alal haq, haqni ustida ko'rinib boradi. Doim haqdaligiga amali turgan turishi va amali har bir harakati haqda turganligini ko'rsatib turadi. zohirina alal haq. Ularga ularni tashlab ketgan odamlar zarar qila olmaydi. Atroflaridan bitta-bittadan tashlab ketaveradi. Chunki u haqda turganlik bilan yonida turishlik har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. Hamma havodan voz kechishlik kerak. Hatto ollohni buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha haqda zohir bo'lib davom etaveradi. Meni ummatimni bir toifasi shunday bo'lib qoladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu bashoratlari bu toifa Allohning hujjatidir. Shu hujjat bilan odamlarga qiyomat kuni azob beradi. Shu hujjat bilan ahli jannatni jannatga kirgizadi. Shu hujjat bilan ahli do'zaxni do'zaxga kirgizadi. men shu vaqtda haqni qilolmadim desa mana bu toifa shu davrda haqda ketganligiga hujjat bo'ladi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisi muborakni o'qidik shunda bir xat tortdilar ya'ni bir chiziq topdilar qo'llari bilan aytdilarki bir to'g'ri chiziq tortib, bu Allohning to'g'ri yo'li dedi Va shu to'g'ri chiziqning ikki yoniga o'ng va chap taraflariga ko'p chiziqlar tortib chiqdilar. Chiziqchalar. Keyin aytdilarki, mana bu yo'llar dedilar, ikki chekadagi. Har bir yo'lni ustida bu yoqqa deb chaqirib turgan shayton bor dedilar. bir to'g'ri chiziqning ikki tarafiga chiziqlar tortib mana bu yo'llarni ustida hammasida shayton bor dedilar birortasidan shaytondan xoli bo'lgan yo'l yo'q dedilar doim chaqirib turadi u shayton uxlab yo beparvo turmaydi yadu ilayhi doim chaqirib turadi ya'ni Allohning to'g'ri yo'li uning atrofidan chiqqan yo'llar hammasi shaytonni yo'li dedilar va keyin shu oyatni o'qidilar. Bu meni yo'lim to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'lim deng. Ergashinglar bu yo'lga. Boshqa ko'p yo'llarga ergashib ketmanglar, sizlarni bu yo'l Allohning yo'lidan ajratib yuboradi. Bunga Alloh subhanahu va taolo vasiyat qilgan yo'ldir, sizlarda taqvo sifati hosil bo'lishligi uchun. degan mazmundagi oyatni o'qidilar. Shuning uchun Biz shuni bilaylikki, najot topuvchi jamoa haqida ba'zi bir so'zlarni, alomatlarni bilmoqligimiz kerak. Men shu o'rinda odamlar ko'plari nomlarini zikr qilib bu kishiga tamomiy islomga zid bo'lgan narsalarni tuhmat bilan nisbatlab yurgan va u kishi tavhidga chaqirgan bo'lsalar bu kishini o'ziga yoyinki bu kishini tuhmat bilan aytilingan so'zlarga sig'inib yurgan kishining so'zini keltirishlikni munosibroq deb bilaman abdul qodir jiloniy abdul qodir jiloniy hayotida yakka Allohga ibodat qilishlikka, tavhidga chaqirgan zotdir. Bu kishining mashhur kitoblari G'uniya degan kitoblari bor. Abdul Qodir Jiloniy bizning diyorlarimizda G'avsul A'zam deb nomi chiqqan. Abdul Qodir Jiloniy yagona Allohga chaqirgan zot. Odamlarni shirkdan man qilgan Mana shu zot firqi noziya haqida nima deganlar? G'uniya degan kitoblarida aytganlarki, ammal firqatun naziya fahiya ahli sunnati val jamoa. Va ahli sunna la isma lahum illa ismun wahid va huwa ashabul hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan 70 uch toifaning ichida ahli jannat bo'lgan bitta toifa najot topuvchi toifa ahli sunnat va jamoatdir. Birodarlar, hamma odam ahli sunnat va jamoatman deyapti. Daraxtga sig'inayotganlar ham ahli sunnat va jamoat deyapti. Dunyoda ahli sunnat va jamoatdan boshqa odam qolmaydi agar o'zini da'vosiniga qarasak. Mana bu Alloh rozi bo'lsinki, Abdul Qodir Jiloniydan shunday hamma ahli sunnat va jamoatman deb da'vo qilib qolishligini Alloh bildirganligi bilan bilim mana bu so'zni aytyaptilarki va ahli sunna, ahli sunnat kim? Ahli sunnat va jamoat kim? Ularning bitta nomidan boshqa nomi yo'q degan ekanlar. Ular ashabul hadis, hadisga amal qilgan zotlar degan ekanlar. Mana bu ahli sunnat val jamoat rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis sahih hadis rivoyat qilinganda bu hadisni olib hamma rayidan hamma deb fikridan voz kechib mana shu hadisga amal qilgan kishilar najot topuvchi kishilar ekan deb abdul qodir jiloniy aytganlar abdul qodir jiloniyga tuhmat bilan shirk kalimalarini hammasini nisbatlagan tuhmat qilgan kishilar qiyomatda javob beradi iso alayhissalomni ismi bilan odamlar iso alayhissalomga ibodat qilishib u kishining onalariga ibodat qilishib ketgan mana nasorolar hammalari iso alayhissalom olib kelgan dindan voz kechishib bu kishiga yu onalariga ibodat qilishib shunga sig'inib ketishgan iso alayhissalomni olloh deyishgani yo'q ba'zilar ollohni o'g'li deyishdi ba'zi nasorolar bizga olloh bilan bizni o'rtamizda bizni shafoat qilib himoya qilib oladi deyishdi to'g'ri payg'ambarlar qiyomat kuni shafoat qilishadi xususan rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoat qiladilar ollohni izni bilan u payg'ambarlar va Alloh martaba bergan zotlar ahli tavhidlarni tavhidlarni ahli tavhidlarni shafaat qiladi. Shirk ahlini hech kim shafaat qila olmaydi, birodarlar. Shirk sodir bo'lgan kishini hech kim shafaat qila olmaydi. Alloh shirkni hech qachon kechirmaydi. firqa Nojiya najot topuvchi jamoat tavhidni eng birinchi e'tiborga oladi ibodatda Allohdan yordam so'rashlikda duo qilishlikda xoh qattiqchilik xoh yumshoqlik vaqtlarida biror qurbonlik qilishlikda nazr qilishlikda tavakkul qilishlikda bularda Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qiladi. Ya'ni Allohgagina ibodat qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina duo qiladi. Allohgagina qurbonlik qiladi. Allohgagina nazr qiladi. Allohgagina tavakkul qiladi va Alloh tushirgan hukm bilan hukm qiladi. Xullas ibodat ma'nolarining hammasini yakka Allohni o'ziga qiladi. Mana bu najot topuvchi jamoaning belgilarini barchisidir. Najot topuvchi jamoa birodarlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishadi. Ibodatlarida va o'zlarining suluk, o'zlarining yo'nalishlarida, hayotlarida va shu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib qolishadi. ularni g'arib bo'lib qolganliklari o'zlarining haqiqiy sunnatni ihyo qilayotgan vaqtlarida ular masxaralarga duchor bo'lishadi. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء إمام مسلم rivoyatlari ba'zi rivoyatlarda فتوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس islom g'arib bo'lib boshlangan islom kelgan vaqtda hamma odam kuldi nahotki shu yakka Allohga ibodat qilishlikka bizni chaqirib kelsa shuni qabul qilsak alohida ular shamolga xudo qilishib olgan edi daraxtlarga xudo yomg'irga xudo qorga xudo alohida yerga xudo osmonga xudo xohlagan narsasilarni bittadan ilohlar qilishib olgan edi shamol bo'lib qolsa shamol xudosiga sig'inishardi yomg'ir bo'lib qolsa qattiq yog'sa yomg'ir xudosidan panoh so'rashardi har bir johiliyat mana bunday narsani doim o'zining mavsumlari o'ziga xos bir amallari bor edi g'arib bo'lib boshlandi islom tavhidni olib kelganda g'arib bo'ldi va g'ariblikka qaytadi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir ham yagona Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilinadigan bo'lsa inson g'arib bo'lib qoladi nahotki sen bilib shu butun xalqlar bilmasa deydi Nahotki shunchalik hamma hukmni boshqarayotganlar hammasi bilmasdan nahotki sen bir yosh sen bilsang deydi. G'arib bo'ladi. G'arib kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida. G'arib bo'lib o'tiradi. G'arib kim? G'arib Allohni o'zigagina ibodat bilan ulg'ayayotgan yigitki, butun havo ahllarining ohlida. Xohlagan kiyim, kechak, boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan butun odamlarning tarafidan tuzilgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom hukmini, islom har bir sohada nimani hukm qilgan bo'lsa, shuni qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir. islom shu g'ariblikka qaytadi dedilar. Hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi, birodarlar. Haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir. G'ariblarga muboraklik bo'lsin dedilar. Jannat bo'lsin deb duo qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatlik qilib, o'zini o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. najot topuvchi jamoa Allohning kalomini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'sum bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini mahkam ushlashadi. Boshqa odamlarga nisbatan kullu bani adam xattoun va khayrul xattoin at-tawwabun. Odam farzandi bo'lsa xato qiluvchi deb e'tiqod qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar deb e'tiqod qiladi. imom molik aytganlaridek laysa ahadun ba'da nabiy sallallohu alayhi va sallam illa yu'khadhu min qawlihi va yutraku illa nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi rivoyatlarda illa sahibi hadal qabr degan ekanlar hamma odamni so'zi olinadi ham tashlanadi ham magar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari albatta olinadi bu kishi ma'sumdir ba'zi rivoyatlarda qabrlarni oldilarida turgan ekanlar bu qabrni egasini so'zi albatta olinadi degan ekanlar najot topuvchi jamoaning yana bir belgilaridan bittasi mustahid imomlarni hammasini ehtirom qiladi hamma mustahid ulamolarga ularga hurmat bilan qarashadi ammo bittasiga hurmat bilan qarab boshqasiga hurmatsizlik qilmaydi birodarlar bizning diyorlarimizda bitta imomga hurmat bilan qarab boshqalarga hurmatsizlik bilan qaraydi undan tashqari u hurmat ham johilona hurmatdir u kishidan rivoyat qilingan so'zni hech tekshirmaydi o'zi eshitib olgan narsa bilgan qilib yurgan narsasi faqat shu imomga nisbatlab yashayveradi najot topuvchi jamoaning mana shu yerda bir to'xtalib o'tmoqchiman ba'zi bir diyorlarga borganda musulmon birodarlarning ba'zilari musulmonman deb yurgan kishilar o'zlarining hamma mushtahid imomlarga ehtirom qilganligini belgisini ko'rsatishmaydi mabodo imom biror bir boshqa o'zi e'tiqod qilib hurmat bilan turgan ulamodan imomdan boshqani iqtido qilishlik to'g'ri kelib qolsa iqtido qilmasdan yashayveradi hamma imomlarga unaymiz degan so'zi bilan iqtido qilmasligi mutlaq bir biriga zid narsadir birodarlar mana bu narsa islom millatini bo'lib tashlagan narsadir najot topuvchi toifa hamma mushtahid ulamolarga mushtahid imomlarga hurmat bilan qaraydi va ularning hammalariga iqtido qilib shularni hurmat qilganligini ma'nosi nima bo'ladi ba'zi bir kishilarda o'zini omiyona so'zini aytaman hamma mazhablarga unaymiz deydi lekin boshqa mazhabdagi kishini ko'rsa iqtido qilmaydi dunyoda bundan katta hurmatsizlik bormi birodarlar najot topuvchi jamoa ma'ruf ishlarga buyuriydi munkardan qaytaradi bid'at yo'llarini inkor qiladi va millatning bo'lib tashlaydigan tashkil topayotgan jamoalarni inkor qiladi. Hamma jamoalar kitobi sunnatga chaqiramiz deb tashkil topadi birodarlar. Lekin tashkil topishlik agar haqiqiy kitobi sunnatga tashkil chaqiradigan bo'lsa, o'rtalarida bir-bir bilan qarama-qarshi bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun jamoa ismlaridan bularni hammasini tan olmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam najot topuvchi jamoani ma ana alayhi va ashabi deganlar. Meni yo'limni va ashoblarimni yo'lini tutgan tutgan kishilar najot topuvchi jamoa deganlar. Najot topuvchi jamoaning belgilaridan bittasi Allohning hukmini haqiqiy hukm deb biladi. Boshqa odamlar tarafidan hukm bo'lgan hukmlarni tan olmaydi bular bilan bo'lgan hukmni shirk deb biladi Allohning hukmi bilan hukm qilishlik bu haqiqiy islom deydi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون deb e'tiqod qiladi odamlar tarafidan tuzilgan hukmlar hammasi botil deb biladi Alloh tarafidan yuborilgan hukmgina haqiqiy hukm va islom deb biladi. Najot topuvchi jamoaning belgilari sahih islomni shirkdan xoli bo'lgan tavhidga tili bilan va qalami bilan va o'zining harakati bilan hammani shu tavhidga chaqiradi. rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabar berganlar musulmonlar o'rtasida sodir bo'lganligini la hatta min ummati bil mushrikin va hatta min ummati al qiyomat ummatimdan bo'lgan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketguncha qoyim bo'lmaydi dedilar ya'ni ummatimni ko'p qabilalari mushriklarga qo'shilib ketadi va ummatimdan ko'p qabilalar alson butlarga sig'inib ketadi dedilar. Birodarlar, butlarning shakli o'zgarib boryapti. Avvaldagi butlar johiliyat davridagi butlar ham solih kishilarning ramzlari edi. U Allohni inkor qilgan shaxslarning ramzi emas edi. Johiliyatdagi mana vad, suvo yavuz ya'uq, nasr bular hammasi nuh alayhissalomning davrida alloh subhanahu va taolo najot bergan kemada salomat qolgan solih kishilarning ramzi edi mana bu ramzlarni qilishib shularga ibodat qilib ketishgan edi ya'ni fosiq odamlar emas edi bizning davrimizga kela boshlab butlarning shakli o'zgarib bormoqda birodarlar butlarning shakli har xil bo'ladi ba'zi kishilar butlar deb buloqlarga sig'insa, daraxtlarga sig'insa, oftobga sig'insa, boshqaga sig'insa, ba'zi vaqtda dinsiz odamlarning mutlaqo Allohni inkor qilgan dinsiz shakllarga sig'ingan bo'lsa, endi bo'lsa va boshqa bir shakllarni, balki solih o'tgan kishilarning shakllariga ham sig'irib ketyapti. Biz bularni hammasini bir safga qo'yib, hammasini but deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlarki, ummatimni bir necha qabilalari shu butlarga ibodat qilib ketib qoladi dedilar mana bu narsalarni shirk ekanligini bayon qiladi najot topuvchi jamoa ya'ni najot topuvchi jamoa ularni ko'p odamlar dushman tutadi birodarlar ularga bo'xtonlar qiladi ularni har xil laqablar nomlar bilan nomlashadi najot topuvchi jamoa najot topuvchi jamoaga rasuliga va ashoblarga ergashganligi sababli rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatlangan bo'xtonlar ularga ham ashoblarga bo'xtonlangan nomlar bularga ham boradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni majnun deyishardi jinni deyishardi shu abu kabshani o'g'liga ergashamizmi deyishardi abu kabsha rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiya topgan xonadondagi kishining nomi edi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sobih ya'ni ota onasini yo'lidan voz kechgan deyishardi aynigan deyishardi abu hamidil g'azzoliy aytadilarki bir odamning nomi xalq o'rtasida aynigan majnun deb chiqmasa e'tiborga olma degan ekanlar qaysi zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ulug'ki u kishini odamlar aynigan majnun deyishdiyu agar haqiqiy Allohni bandasi bo'lib haqiqiy islomni hayotiga tatbiq qilsa mana shu nomni hayotida oladi degan ekan haqiqatda ham hamma rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga ergashgan kishilar shu nomlarni olgan birodarlar ulamolarning ba'zilaridan najot topuvchi jamoa kim deb so'ralganda aytgan ekanlarki kullu man masha ala tariqati salafi solih ar-rasul va sahobatihi va kulli man sara ala minhajihim salaf solihlarning yo'llari asosida yurgan har bir kishi najot topuvchi jamoadir. Kim salaf solihlar Rasul sallallohu alayhi va sallam va ashoblar va u kishining yo'llarida yurgan kishilar degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklarini hozir aytib berildi ummatimning bir toifasi haqda ko'rinib boraveradi hatto ularga o'lim kelguncha bularni tashlab ketgan kishilar ularga zarar yetkazolmaydi abdulloh ibn muborak aytgan ekanlarki hum indi ashabul hadis najot topuvchi jamoa meni fikrimda hadis ahllari degan ekanlar imom buxoriy aytgan ekanlarki قال علي بن المديني هم hum الحديث hadis. بخاري علي بن المديني al-Madiniydan rivoyat qilib aytgan ekanlarki, najot topuvchi jamoa ashabul hadis degan ekanlar. Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, "Illam takun hadhihi taifatul mansura ashabul hadis fala adri manhum." Agar najot topuvchi toifa ashobul hadis bo'lmasa ularni kimligini men bilmayman degan ekan mana bu najot topuvchi jamoaning alomatlarini ba'zilaridandir alloh subhanahu va taolo hammamizni ham najot topuvchi jamoalardan qilsin shu najot topuvchi jamoaning belgilaridan birinchisini aytib o'tdikki ular yakka Allohga ibodat qilishadi va hech bir narsani sharik qilishmaydi. Hech bir narsani. Na inson, na jin, na oy, na oftob, na daraxt, na tosh va hokazo narsalar. Biror bir narsani sharik qilishmaydi. Va bu shirkni iymonni islomni sindiruvchi narsa deb bilishadi. Xuddi mana bu biz shirkning ba'zilariga to'xtab o'tmoqchimiz. tahoratni ham sindiruvchi narsalar bo'lgandek agar tahorati bor kishi shu narsani qilsa tahorati sinadi iymon va islomni ham sindirib yo'qotuvchi narsa bo'ladi bu narsa insondan sodir bo'lishligi bilan tahorati sinadigan narsa sodir bo'lgan tahoratli kishi yangi tahorat qilishligi zarur bo'lgandek iymon va islomga zid bo'ladigan narsalarni qilgan kishi iymonini yangilamoqligi kerak. Iymonga zid bo'luvchi narsalar tekshirishlik natijasida tur qismga taqsimlanadi. Birinchi, Rabb subhanahu va taoloni vujudini inkor qilishlik. Ikkinchi, ma'bud yagona Allohni inkor qilish yoyinki sharik isbot qilsa ham sharik bilan ibodat qilishlik. Ya'ni birinchi olamni tarbiyat qiluvchi zotni inkor qiluvchi. Bu shirk, kufrdir. Ikkinchi, yagona ma'budni inkor qilish yoinki shu yagona ma'budga ibodatida boshqa narsani ham sharik qilishlikdir. 3-chi Allohning ismlarini, Asmaul Husna bularni inkor qilish. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida isbot qilgan sifatlarni inkor qilishlik. 4-chi Muhammad alayhisalomning risolatini inkor qilishlik. Mana bu narsalar qaysi bir iymonni da'vo qilgan kishidan sodir bo'lsa iymon islom unda qolmaydi iymonini yangilashlik kerak xuddi tahoratni sindiradigan narsalar sodir bo'lganda tahorati yangilashlik kerak bo'lgandek rab taoloni vujudini inkor qilishlik billah bu shuyuiylarni inkoridir ya'ni yaratuvchini vujudini inkor qilishadi. Olamni hayotni hammasi tasodifan o'z-o'zidan vujudga kelgan deyshadi. Yaratilish va bu yerdagi olamdagi sodir bo'layotgan amallarni hammasini tasodifga, tabiatga nisbatlashadi. Bu iymon bu odamda qolmaydi. Agarki allomalar xonadonida tug'ilgan bo'lsa ham bu odamda iymon yo'q olamni boshqarilishligini tasodifga tabiatga nisbatlagan rab taoloni xoliqni inkor qilgan odamda iymon yo'q agarchi u salla kiyib olgan bo'lsa ham farqi shunchalik bo'ladiki sallali kofir bo'ladi shuni bilmoqligimiz kerak yaratuvchini inkor qilgan olamdagi qonuniyatni alloh subhanahu va taoloning boshqarishligini inkor qilgan bu odamning kofirligida shak shubha yo'qdir kim bo'lishligidan qat'iy nazar qaysi xonadonda bo'lishligidan qat'iy nazar qur'oni karim ollohu xoliqu kulli shay deydi. va huwa ala kulli shayin vakil balki bu halvodan but qilib qorni to'qligida ibodat qilib och vaqtida yeb olgan va biror joydan to'rtta tosh topsa chiroyliroqini olib unga ibodat qilib qolgan uchtasini ustiga qora qozon osib ovqat qilgan yoyinki uni ham topolmasa qo'yni sutini sog'ib shundan loy yasab bir but shaklida bir narsani qilib shunga ibodat qilib yurgan yo sutini topolmasa uning bavli bilan loy qilib shunga bir narsa yasab ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir chunki bu mushrik olamni kim tarbiya qiladi desa Alloh deb javob berardi Alloh koinoti yerni kim yaratgan desa Alloh derdi koinoti yerni kim boshqaryapti desa Alloh derdi mana shu mushrikdan shu johil mushrikdan ham battarroqdir shunchalik agar uning unvoni katta ilmiy unvoni bo'lsa farq shuki aqlli kofir deb ataladi shu farq shu butun aqlini jaholatga sarf qilgan chunki u mushriklardan koinoti yerni odamlarni kim yaratgan deb so'rasangiz olloh deb javob bergan ular ular sig'ingan narsalarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb bilishgan. Shuning uchun mushrik bo'lishganlar. Balki bu shaytondan ham battaroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini tan olgan. Ana khayrun minhu xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men odamdan afzalman dedi. Chunki meni dedi Rabb taologa. Rabb taoloni borligini isbot qilgan u. Aytganki, meni o'tdan yaratding, u odamni loydan yaratding. O'tdan yaratilinganligim uchun afzalman dedi. Ya'ni yaratganligini tan oldi. Bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin iymonni da'vo qilib yurgan kishilarda kam topiladi. Ya'ni bu bizi xalqimizda juda kam topiladi bu. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish. Yo'inki yagona ma'budga ham ibodat qilib, boshqa narsani sharik qilishlik. Mana bu narsa bizning islom millati deb atalgan xalqlar mubtalo bo'lgan narsadir. Bu yerda boshqa narsani sharik qilgan kishilar turlidir. Ba'zilar oftobga ibodat qiladi. Ba'zilar oyga ibodat qiladi. Ba'zilar yulduzga, daraxtga, jinga va yoinki boshqa hali aytib o'tgan maxluqotlarga ibodat qiladi. Ular foyda ham yetkazolmaydigan zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Bu ibodatlar avvalda ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimda mana alloh subhanahu va taolo oftobga sajda qilmanglar oyga sajda qilmanglar daraxtlarga sajda qilmanglar yulduzlarga sajda qilmanglar tog'larga sig'inmanglar yakka bularni yaratgan yakka Allohga sajda qilib ibodat qilinglar deydi mana bu narsa hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi ham mushriklar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Og'ir va musibatlar yetgan vaqtda yakka Allohga ibodat qilishadi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, mabodo bir tayyorada yoyinki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati bo'zizga kelsa, faqat o'zingdan boshqa panogohim yo'q deydi. Yakka Allohga sig'inishadi. u musibatdan chiqishlari bilan boshqa narsalarga sig'inib ketaveradi فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون kemadaga minishsa kemadagi dahshatni ko'rib katta bir moviy suvda bir pista po'choqdek turganda inson shunda fitrat qo'zg'aladi biror bir narsani esiga ham kelmaydi sig'inib yurgan hayotidagi narsalarni hammasidan voz kechadi dod berganda quruqlikka qarabsizki ular mushrikligini davom ettirishaveradi bu qiyinchilik vaqtidagi yagona Allohga sig'inishlik bilan insonlar mo'mini komil bo'lisha olmaydilar modomiki ular yumshoqlik vaqtida ham yakka Allohga sig'inishlikni o'zlarida vujudga keltirishmasa Ba'zi bir kishilarga shirk haqida bayon qilinsa, biz buni Alloh deb sig'inmaymiz. Buni yaratuvchi deb sig'inmaymiz. O'zimiz bilan Allohning o'rtasida yaqin qiladi deb sig'inamiz deyshadi. Shuning uchun mushrik deymiz biz deb javob qilamiz ularga. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Allohdan boshqa avliyolarga avliyolarni o'ziga ma'bud qilib olganlar aytishadiki ibodatlarini ular ibodat qilishib duo qilishardi madad so'rashardi ular aytishadiki ularga biz Allohga yaqin qiladi debgina ibodat qilyapti, xolos deyshadi. Alloh ularni o'rtasida kelishmagan narsalarni hukm qiladi deydi. Va bunday kozib kafforlarni, nonko'rlarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Demak, o'zi bilan Allohning o'rtasida yaqin qiladi deb ibodat qilishligi shirk. shun bilan mushrik bo'lishdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil kelishmadilar ashoblar hayotlarida mutlaqo kelishmadilar mana shu kishilar bilan birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar ollohni inkor qilmasdi ular ollohni bor yaratuvchi deb tan olishardi alloh subhanahu va taolo koinotni yerni boshqaradi deb bilishardi olloh rizq beradi deyishardi hozirgi vaqtdagi odamlar hatto rizqni ollohga nisbatlashmay qo'ydi U mushriklar Alloh rizq beradi deyshardi. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi deyshardi. Mana shunday, lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi va shu shirkdan bilan kelishmadilar va shun bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jihad qildilar. Shunda o'lgan kishilar shahid bo'lishdilar, o'ldirgan kishilar g'oziy bo'lishdilar. 23 yil kelishmagan masalalar shu shirk bo'ldi. O'tgan payg'ambarlar ham butun qavmlarni yagona ma'budga sig'inishlikka da'vat qildi. Biz mana shuni yaxshi anglamoqligimiz kerak. Subhanahu va taoloning ya duo qilishlik ibodat. Shu duoni boshqacha qilishlik ibodatni boshqacha qilishlikdir. Ad-duo huval ibada. Imom Tirmiziy rivoyatlarida hadis sharifda. Hukm ibodatdir. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Zalika dinul qayyim, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Hukm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina hukm bilan ibodat qilishlikka buyurdi. Demak, hukm Allohning hukmidir. Boshqa odamlarning hukmi, ya'ni tan olishlik bu narsa shirkdir. Agar shun bilan hukm qilsa, bu inkor qilgan holatda hukm qilsa dindan chiqadi. Allohning hukmini inkor qilib turib. Imom bu Abdulloh ibn Abbosdan bir rivoyat borki, "Man jahada anzalalloh kafara." Alloh subhanahu va taolo tushirgan hukmni inkor qilsa kofir bo'ladi. Va man fa huwa zalimun va fasikun. Iqror bo'lib turib boshqa hukm bilan hukm qilsa, Bunda zolim fosiq deganligi uchun va mallab yahkum bima anzalallohni shunday Abdulloh ibn Abbosning tafsiri bilan tavil qilishadilarki, ya'ni kim o'zi iqroru shuni qila olmasdan Allohning hukmini men qila olmadim, men iqrorman degan vaqtda zolim va fosiq bo'ladi. agar inkor qilsa endi Allohning Qur'onni hukmlari bu davrga munosib bo'lmay qoldi desa nauzubillah endi boshqa hukmlar kerak desa buning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. shuni yaxshi bilib olishimiz kerak va iymonning sindiruvchi yo'qotuvchi narsalarni bittasi Allohning hukmiga rozi bo'lmaslikdir yoyinki Allohning hukmi bo'lgan vaqtda qalbi tang bo'lib yuragi siqilishligidir فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Rabbizga qasamki deydi Alloh taolo iymon keltirgan bo'lishmaydi hatto sizni o'zlarini o'rtasida kelishmagan narsada hokim qilishmasa keyin qalblarda sizni hukmingiz sodir bo'lgandan keyin deydi Alloh taolo siz qilgan hukmdan bir haraj topishmasa ko'ngillarida bir diqqatlik topmasliklari kerak. Yozilib xursand bo'lib ketishi kerak, xoh o'zini zarariga, foydasiga bo'lgan bo'lsa. Va tamoman taslim bo'lishmaguncha iymon sifati bularda bo'lmaydi, deydi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning hukmini yoqtirmasligi Bu ham iymonga ziddir. Iymonni sindiradi. Tahoratni sindiradigan narsalar tahoratni sindirgandan keyin yangi tahorat qilishlik kerak bo'lganga o'xshagan, bu iymonni sindiruvchi narsalarni bittasi mana Allohning hukmini yomon ko'rmak, yomon ko'rishlikdir. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Allohning hukmini yomon ko'rishlik bilan Alloh taolo uning amalini habata qiladi. Kofirlar Alloh subhanahu va taolo ularni haqqiga fata'sallahum yo'qolsin, uzoq bo'lsin deb ularga halokatni duo qilyapti. Va avvalla a'maluhum Alloh subhanahu va taolo ularni amallarini g'oyib qiladi, yo'qotib tashlaydi. Buning sababi Alloh tushirgan hukmni yoqtirmaganliklari, shuning uchun Alloh taolo ularning amallarini habata qilgan. Inshaalloh bundan keyingi darslarimizda qisqacha bo'lsa ham hozir aytamiz. Allohning ism sifatlarini inkor qilishlik bu. 3 iymonga zid bo'lgan narsalardan. Mu'min kishi Allohning ismlarini va kitobi sunnatda, ya'ni sahih hadislarda sabit bo'lgan sifatlarini inkor qilsa, bu odam iymondan chiqadi. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh o'zining kalomida o'zining ismlarini zikr qildi va sifatlarini zikr qildi. bularni biz hech qanday ta'vil qilmasdan qabul qilamiz. Alloh har bir narsani bilib turuvchi ekanligini o'zini kalomida yod qildi. Alloh har bir narsani bilib turadi deb iymon keltirishlik mayda narsalarni na'uzu bilmaydi deyishlik iymonga ziddir. Iymondan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana bizda ko'proq ko'p tavillar bilan tushunib yurgan toifalar ko'p shu biz shu tavillarni yo'qotmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taolo qodir ekanligini alloh subhanahu va taolo hayyun la yamut tirik ekanligi alloh subhanahu va taolo eshituvchi ekanligi va ko'ruvchi ekanligi alloh subhanahu va taolo mutakallim gapiruvchi kalom sifati rahmdil ekanligi va o'zining arshida oliy ekanligini istavo ala arshihi va hamda biz buni shularni hammasiga iymon keltiramiz alloh subhanahu va taoloning dunyo osmoniga kechaning uchinchi qismida nuzuli haqida tushishligi haqida iymon keltiramiz chunki bu hadislarda sobitdir alloh subhanahu va taologa yadullohi fawqa aydihim yad ya'ni qo'l isbot qilinganligi va soq sof kalimasi ya'ni sof bizni tilimizda ya'ni boldir deb aytamiz va hamda boshqa isbotlariki bularni hammasini isbot qilamiz lekin u biz bilgan a'zo deb bilmaymiz kayfiyatini qandayligini bilmaymiz u kayfiyat bizga qorong'i bilmaymiz deymizda lekin sam eshituvchi sifatini inkor qilamiz o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan eshitadi o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan gapiradi o'zining ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifat bilan ko'radi yalt qo'lni isbot qilamiz soq bu kalimalarni isbot qilamiz lekin bularni biz tavil qilmaymiz ollohdan boshqa tavilini biladigan yo'q deb bilamiz Mana bu narsalarga Alloh o'zining kalomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida sobit bo'lgan sifatlarni, ismlarni hammasini isbot qilamiz. Birontasini inkor qilmaymiz. Agar birontasini inkor qilsa, iymonga ziddir birodarlar. Mana bu narsalarni biz mukammal bilmoqligimiz kerak. Lekin bularning kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kayfiyatda Alloh taolo har bir narsani bilib turuvchi, qanday hakimiyatda biladi, biz buni bilmaymiz. Ta'vil qilmaymiz ham. Alloh subhanahu va taolo ba'zi xususiy sifatlarga xos bo'ldi. Bunda hech bir maxluqotini sharik qilmadi. G'ayb masalasida. Va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha illa hu. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagina g'ayb xazinalari Allohdan boshqa bilmaydi. g'aybni hech kim bilmaydi. Xususan beshta g'aybni hech kim bilmaydi. Ba'zi g'ayblarni o'zining rasuliga bildiradi. Rasul kalimasi birodarlar olloh tarafidan kitob nozil qilingan payg'ambardir. Nabiy bilan rasulning farqida mana nabiy Alloh subhanahu va taolo tarafidan kitob tushmagan. Rasul olloh tarafidan kitob, suhuf bular tushgan. Mana bu faqat rasulgina Alloh o'zi bildirgan ba'zi g'ayblarni biladi deymiz. Bunga hujjat alimul g'oybi fala yuzhiru ala g'oybihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min khalfihi rasada. Alloh subhanahu va taolo g'aybni biluvchi, g'aybiga hech kimni g'aybini g'aybiga g'olib qilib ko'rsatmaydi aybini magar o'zi tanlagan rasuligagina ko'rsatadi e'tiqodimiz shu g'aybni hech kim bilmaydi hech qaysi inson bilmaydi magar Alloh bildirgan rasullargina ma'lum bir g'ayblarni bildiradi ammo beshta g'aybiki hammamizga ma'lum aytib o'tganmiz mana innalloha indahu ilmus saa va yunazzilul g'ayb qiyomat kuni qachon bo'lishligi va yunazzilul g'ayz yomg'irni tushiradi. Yomg'irni yog'dirish yog'ish vaqtini va yunazzilul g'ayz va ya'lamu ma fil arham qorinlardagi nima bolani mana bu narsa va ya'lamu ma fil arham va ma ya'lamu nafsun ma taksibu ertaga nima qilishligini va hamda va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Qayerda inson o'lishligini. Bu 5 ta g'aybni hech kim bilmaydi, payg'ambar ham bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina xos bo'lgan ilmdir. Mana bu g'aybni, 5 g'aybni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos deb bilamiz. Bunda hech kim sharikmas deymiz. Ba'zi boshqa g'ayblarga o'zining rasulini ko'rsatadi rasulidan boshqa hech kimga g'aybni ko'rsatmaydi bu nafsdir birodarlar agar birorta bir kishim faloncha avliyo g'aybni biladi desa shu vaqtda dindan chiqadi birodarlar mana bu narsani biz mukammal bilmoqligimiz kerak edi bu birodarlar Allohning so'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zidir hamma narsani Alloh rasuliga ba'zi bir g'ayblarni bildiradi bildirgan soatda shuni biladi buni bilishligi bilan boshqa g'ayiblarni biladi deb e'tiqod qilishlik xatodir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning men shu yerda bir voqeani misol qilib keltiraman ashobi ikromlar o'rtasida bo'lgan voqeani agarchi juda bir og'ir bo'lgan ularga bu voqea shuni men misol qilib aytaman kishilar bizni ajdodimiz bunday bo'lgan ekanlar hatto ajdodlarni tiriklarini bilishligidan tashqari qabrlarda ham hamma narsani bilib turadi deb da'vo qilishadi bular hammasi shirkdir birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh ba'zi g'ayblarni bildirdi bildirgan soatda bildirmagan soatda inson bo'lib yashadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng suyumli oilalari oyishi siddiqa onamizga bo'xton bo'ldi Satvon ibn Muattal degan fidoi sahobaniga nisbatlab bo'xton bo'ldi. Bu bu birodarlar, bu holatni bir ko'z oldingizga keltirsangiz, eng suygan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Satvon ibn Muattal nihoyatda yaxshi ko'rardilar. Boshqa sahobalar qatori. shopon ibn Mu'attalni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin omonatli kishi deb lashkarning orqasida yurdirardilarki, tushib qolgan narsalarni bu kishi olib yurib yetkazib kelardilar. Omonatli bo'lganliklari uchun. Odamlar, munofiqlar Oysha Siddiqa onamiz shu yerda o'zlarining taqinchoqlarini marvaridlarini yo'qotib qo'yganlik sababli uzoq joyga tahoratga borganliklari sababli yo'qotib qo'ydilar va shuni istashlik bilan ovora bo'lib qoldilarda u kishi solingan havdaj hijob bilan o'ralgan edi shu havdajni ko'tarilib tuyani ustiga solib qo'yildi ot ko'tarib olib borgan kishilar havdajni ichida oysha Siddiq onamiz bor edi rivoyat qilinadiki u vaqtdagi ayollar unaqa badanlari nihoyatda yo'g'onmas edi Chunki ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xususan xonadonlarida bir oylar o'tib ketardi tutunga qilmagan holatda. Yo Oysha Siddiqa nima yerdinglar deganlarda asvadan dedilar, xurmo bilan suv dedilar. Shunda havda kesalar hech kim yo'q. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta meni yo'qligimni bilib odam jo'natadilar deb o'rinlaridan qimillamasdan turdilar safoni muattal odatda keldilarda kelib ko'rdilarki bir ayol kishini qorasini ko'rdilar darrov tuyani o'tkazdilarda tuyaga minishlikka e, gapirmadilar biror bir kalima gapirmasdan tuyani yetalab kirib keldilar oyisha siddiqa onamizni haqqida munofiqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hech ayb topisholmasdan turishardi shuni munofiqlar bo'xton qilishdi shu bo'xtonga butun payg'ambarlarning sayyidi bu kishi hayron bo'lib qoldilar hayron bo'lib qoldilarda bir oy oysha onamizga gapirmadilar kirib kasi bu kishi bu bo'xtonni eshitib kasal bo'lib qoldilar kasal bo'lib kechasiyu kunduz yig'ladilar shunda yig'laganlarda kirib odatda kayfatikum buninglar qalay deb qo'yadilar xolos boshqa so'zda marhamatlarini gapirmasdilar hamma sahobalarga maslahat soldilar bu kishi hayron bo'lib qoldilar u kishi buni tasdiqlaganlari yo'q yoinki yolg'on deganlari yo'q hayron bo'lib qoldilar alloh subhanahu va taolo bu Oysha Siddiqa onamiz og'riganliklari bu holatni keyin eshitganlarga og'rib qolgan edilar. Bu fitna sababli emas edi. Kasal bo'lib qolgan edilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin ko'rib yurgan marhamatni ko'rmaganlardan keyin ota-onalarni oldilariga borib kelishlikka ruxsat so'radilar. Ruxsat bilan bordilar. Shunda Ummu Mistah degan ayol bu kishiga xabar berdi-ki, hayron bo'ldilarda shu voqeani eshitganlaridan keyin tamomiy vujudlari titrab kechasiyu kunduzi yig'ladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilalar bilan ajrashmoqchi bo'ldilar ana shu vaqtda maslahat qila boshladilar ba'zilarda ali ibn abi tolibga maslahat qildilar oyishadan boshqa ayollar ko'p yo rasululloh dedilar lekin eng omonatli kishilarni maslahat soldilar aytdilarki yo rasululloh bunday pok ahliz bu sizni ahliz bunday xonadonda tarbiya topgan ahliz dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan vahiyni kutardilar shunda oyisha siddiqa onamiz oldilariga kirdilar aytdilarki ey oyisha dedilar agar bir gunoh ish sendan sodir bo'lgan bo'lsa Allohga tavba qil, Alloh tavbangni qabul qiladi. Agar bu narsani gunoh ish qilmagan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo albatta sizni oxlaydi. Deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bu so'zni pok insonni eshitishligiga bardosh beradigan so'z emas edi. Ya'ni bir odam pok bo'lsa, shu bir gunohni qilgan bo'lsang degan so'zni eshitishlik odam toqat qila olmasdi. Aytlarki, Men bilan agar gunoh ish qildim desam tasdiqlaydigan bo'lib qolsizlar. Gunoh ishni qilmadim desam tasdiqlamaydigan holatga bo'lib qolsizlar. Meni ishim endi fasobrun jamil. Yaqub alayhissalom aytgandek, yaxshi sabr meni ishim. Men hech kimga bu haqdagi so'z aytmayman dedilarda o'ranib teskari qarab yotib oldilar, yig'laganlar. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suray Nurning oyati nozil bo'ldi. bu bo'xtonni qilganlar munofiqlar jamoasi ekanligini alloh taolo bu bo'xtonni juda ham bir bu katta bo'xton va bu bo'xton sizlarga zarar emas bu manfaat bo'ladiki insonlar hatto shunday pok insonlarga ham bo'xton bo'lishligi mumkinligini qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bilib olsin shunday rasululloh sollallohu alayhi vasallamning pokiza siddiqa ayollarga ham bo'xtonlar bo'lishligi mumkinligini ana shunday pok insonlar haqida ham bu bo'xton bo'lishligini bashariyat qiyomatgacha anglab olsin bunga tasdiqlashdan ehtiyot bo'lishligiga bir katta bir manfaat edi ana shu narsani janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lsa yuzlari oydan ham chiroyli bo'lib ketardi yuzlari shunday chiroyli bo'lib birinchi kulib gapirgan so'zlar bo'ldiki ey oyisha tug'ilganingizdan beri eng yaxshi kun bilan xursand bo'ling dedilar olloh tarafidan pokligingizga himoya oyati nozil bo'ldi shunda onalar aytdilarki tur qizim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tashakkur bildirgin dedilar yo'q ollohdan boshqaga tashakkur bildirmayman dedilar meni olloh pokladi dedilar Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman dedilar. Men sizlarga buni aytib berishimdan ba'zi vaqtlarda Alloh u kishiga g'aybni bildirgandi. Xususiy soatda rasuliga g'aybni bildiradi. Boshqaga xususiy soatda ham g'aybni bildirmaydi. Ana bildirmasa inson shunday katta kishi o'zining pokiza oila haqqida hayron bo'lib qolavergan. kim aytoladi hamma odamning ajdodi hamma narsani biladigan qilib rivoyat qilishadi bu narsadan qo'rqmoqligimiz kerak birodarlar bu g'aybni biladi degan narsadaqa katta shirk yo'q birodarlar g'aybni hech kim bilmaydi magar rasul biladi maxsus soatda olloh bildirgan g'aybnigina biladi bildirmasa oddiy inson bo'lib turaveradi birodarlar bizga mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'tgan misol shu kifoya qilishligi kerak o'zlarining qo'yinlarida bo'lgan eng suyumlik ayollarining haqidagi bo'xtonni haqiqatini bilolmay qoldilar olloh bildirgan soatda bildilar mana bu narsani biz g'aybni kimni so'rasangiz hammani ajdodi birodarlar sinab ko'rilganda bir mushukni so'yib pishirishib qani nima qilar ekan desa oshni ustiga solib kelgan bo'lsa qani olib bering deb sinash uchun bo'lsa yengini ichida tur jonivor desa turib ketgan ekan sizni ham ajdodiy shu chiqadi sizni ham kattadek shu chiqadi meni ham katadam shunday chiqadi hamma shu bilan faxrlanadi nima qiladi shunchalik quvvati bo'lsa mushukni tiriltirib odamlarni hidoyatiga sabab bo'lmaydimi odamlarga shirk nima ekanligini bildirishlik shunday o'zida qudrat bo'lsa bildirmaydimi Mana bu narsa bilib qo'yinglar, bu biz shirk bilan hech qachon murosa qilmasligimiz kerak. G'aybni biladi degan narsani har qanday holatda biz inkor qilmoqligimiz kerak. Shuni ham g'ayb haqida shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Demak, bizning e'tiqodimiz g'aybni hech kim bilmaydi. rasul ya'ni kitob nozil bo'lgan sahifalar nozil bo'lgan payg'ambarga Alloh bildirgangina g'aybni biladi boshqa bildirmasa oddiy inson bo'lib qolaveradi g'aybga nisbatan avliyolar mutlaqo g'aybni bilmaydi ulardan karomatlar xususiy soatda sodir bo'ladi u g'aybni bilishmas birodarlar biz payg'ambarlar mo'jizasini isbot qilamiz bizning ahli sunnat va jamoat e'tiqodi najot topuvchi jamoaning e'tiqodi avliyolar tarafidan sodir bo'lgan karomatlarni isbot qilamiz lekin ular g'aybni bilishmaydi deb e'tiqod qilamiz chunki vahiy avliyolarga nozil bo'lmaydi faqat g'ayb vahiy orqasidangina bilinadi shuning uchun nabiy g'aybni biladi demayapti qur'oni karimda nabiyga vahiy nozil bo'lmaydi birodarlar kitob sahifalar nozil bo'lmaydi Shuning uchun istisnoda alimul g'oybi fala yuzhiru ala g'oybihi ahadan illa man irtado mir rasulin deb man tazoda bayon qilib qo'yilyaptiki mir rasulin kelajakda nabiylar yoinki boshqa avliyolar g'aybni biladi deb qolmasin deb insonlarni mir rasulin deb ta'kid qilinyapti g'aybni bilishligini da'vo qilsa bilgan bildim desa shuni tasdiq qilsa iymonini yo'qotib tushadi odam rasululloh sollallohu alayhi vasallam man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sollallohu alayhi vasallam kohin deb arab istilohida g'aybni bilishlikni da'vo qilgan odamni aytamiz kohin g'aybni biluvchi odamni oldiga kelsa arrof o'zini bilagon deb atagan odamni oldiga kelsa va aytgan so'zini tasdiqlasa, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga tushirgan narsaga kofir bo'lib tushadi. Mana polbinlar dajjollar bular hammasidan sodir bo'layotgan narsa, bular hammasi shayton vasvasalaridir. Bular hammasi shirk bilan tasdiqlash deb bilamiz. Agar bular g'aybni bilsa, yer ostidagi konlarni chiqarib bersin. ular g'aybni bilishadigan bo'lsa yahud nasoralarning islomga uyushtirayotgan tadbirlarni aytib berishsin to'rtinchi qism iymonni sindiruvchi narsalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning risolatini inkor qilishlikdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlarini isbotlash iymon asoslaridandir kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tan yetkazsa u kishini sodiqligiga shubha qilsa u kishining omonatdorligini inkor qilsa u kishining pokligini inkor qilsa yo payg'ambarni so'ksa yoinki masxara qilsa yoinki yengil sanasa yoinki sahih hadislarini inkor qilsa yoinki mana ba'zi bir xabarlarni berganlar dajjolni ko'rinishi chiqishligi haqida bu narsalar Qur'oni Karimda, hadisi muboraklarda sobit bo'lgan narsalarni mana xabarini berganlar, shu xabarlarni inkor qilsa yo masxara qilsa, iymoni yo'qoladi bu odamni. Hatto ba'zi ulamolar aytishgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan sahih hadisni masxara qilib qo'ysa iymondan chiqadi degan ekanlar. Misol qilib aytamiz, ko'proq hozirgi vaqtda moddiy falsafada o'sgan kishilar ko'p bo'lgani uchun, aqllariga suyanib yashagan ko'p odamlar bo'lganligi uchun o'zlarini mustahab qilmasdan turib pokiza sanagan odamlar ko'p bo'lganligi uchun o'zlari mustahab qilishmagan odamlar o'zlarini pok sanagan odamlar ko'p hozir. Ana shunday odamlarga Zubob hadisini aytib keltirilsa, Zubob hadisi sahih hadislardan. Ya'ni pashsha bir ovqatga tushsa, bir qanoti bilan tushsa, ikkinchi qanotini ham tushirib, botirib olib tashlanglar dedilar. Bir qanoti kasallik bo'lsa, uning davosi ikkinchi qanoti ekanligi ishora qilib hadisni aytdilar. shu hadisni hozirgi vaqtda hamma kasallikni pashsha ko'tarib keladi degan falsafada ulg'aygan kishilar mana shu narsani e bu pashshani nahotki shunday bir odam tabiatan ichmasligi boshqa gap lekin bu hadisni inkor qilib yo masxara qilsa iymondan chiqib qoladi birodarlar men shunaqa misolni keltirmoqchiman misvoq haqida hadislar mutavotir bo'lgan hadis misvokni keltirsa bir misvokni masxara qilib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar mana hozirgi fan buni isbotlayaptiki, pashshaning bir qanotiga bilan tushgan kasalligiga dunyoda hech qaysi davo yo'q, magar ikkinchi qanoti deyishyapti Biz bu narsani bu ilmiy kashf uchun tasdiqlamaymiz, birodarlar. Biz bu ilmiy kashf bo'lgandan keyin ilekigen bu narsa to'g'ri ekan demaymiz. Biz buni to'g'riligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotlaymiz. Biz agar ilmga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, aqlga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, hidoyat yo'llarida oddiy narsani bilishligimiz uchun 1400 yillarga muhtoj bo'lardik. Bizni Alloh taolo bunday aqlga muhtoj qilib qo'ymadi. Bizlarni bunaqa saodat yo'lini topishlikda, bunandaqa har xil ilmlarga bugun isbotlab ertaga hayosizlik bilan isbotlagan narsasini inkor qiladigan bir haqir, betamiz ilmga muhtoj qilib qo'ymadi. Bunda ilmlar betamiz, kecha isbotlagan narsasini bugun yo'q deb inkor qilib turaveradi. Bugun inkor qilgan narsasini ertaga isbot qilib turaveradi. Bugun masalan bir davrda bayram deb turgan narsasini ertaga bu narsa botir deb turaveradi. Yangisini tuzaveradi, uni ham indiniga botir deb turaveradi. Ilm shunday betamiz narsadir, birodarlar. Bu bir uyalmaydiki, aytmaydiki bu ilm yo aql aytmaydiki, bu narsani men ilgari inkor qildim. Avval men nodonligimni tan olib, keyingisini boshlay demaydi. birodarlar men mana shuncha muddat sizlarni nodonlik yo'liga yetirganman deb aytmaydi ilm ilm bu butun ilm yomon narsa emas ilm yaxshi narsa lekin ilm bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas aql bashariyat saodatini dunyo va oxiratdagi saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas buni dunyo va oxiratdagi bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa yagona vahiydir. Bu vahiy Allohning payg'ambarlariga nozil bo'lgan, ular bu narsani amonat bilan yetkazishganlar. Mana bu narsa shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam tarafidan sobit bo'lgan narsani inkor qilishlik bu iymondan chiqaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yana bir hadis muboraklarini shu yerda aytishim o'rinli deb bilaman. Bir kishi tika turib ichsa, qayqib dedilar. suyuqlikni tika turib ichgan bo'lsa qayqib yuborsin dedilar ya'ni bu harom demadilar qayqib yuborsin chiqarib yuborsin dedilar bu so'zni daqiqligini qarang davrlar o'tishligi bilan fan shuni isbotladiki tika turib ichishlik natijasida ko'r ichak paydo bo'lar ekan Chunki shu ko'r ichak tika turgan vaqtda suyuqlik bilan kelishligi bilan hali ko'r ichak ochilib qolib, suyuqlik shu tarafga yurib, keyin ishib, achishib bu sasib yo'g'onlashib og'riq paydo bo'lib ko'r ichak shuni kesib tashlashga muhtoj bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tika turib ichishlik harom demadilar. Demak, harom emas ekan. Tika turib ichgan narsani qaytirib chiqarib olsinki, bu zarar yetkazib qo'yadi. Shuning uchun bir odam tika turib ichishlik harom deyishga haqqi yo'q. hech qanday harom emas lekin tika turib ichgan narsani qayqib yuborsin deganlari shu narsa zarar qiladi buni bilishlik uchun bizni islomni ne'mat shuki bir ming uch yuz kerak edi bir ming uch yuzgacha bir yigirmata avlod o'tib ketgandan keyin buni bilishlikka bizni muhtoj qilmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy so'z bilan kim tika turib ichsa qayqib yuborsin dedilar Shuning uchun hadis sahih hadislarni inkor qilishlik nihoyat darajada bu yomon oqibatga olib kelishlikdan tashqari iymondan chiqarib qo'yadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning omonatligini, omonatdorliklarini inkor qilgan bo'ladi. Shu o'rinda mana hozirgi vaqtda masalan it boqishlik. Itni nihoyatda zararlari ko'p. Man kalban habita Kim it o'ziga boqib, uyda boqib shunday qilsa, amali habata bo'ladi dedi. Ya'ni bu tashdid qo'rqitdilar. Kim bundan tashqari amali habata bo'ladi. Chunki itni baqqanlar odamni kasalliklarini mana hozir it boqarlar o'z aytib beryapti. Hayoti bo'yicha bolasidan itni yaxshi ko'rganlar itni zararini bayon qilib beryapti. Bizni mana bunday isbot qiladigan ilmlarga muhtoj qilib qo'ymadi. Ilm shunday narsaki, bugun isbotlab, ertaga inkor qilib betamiz bo'lib turaveradi. bahrayib turaveradi ey sen kecha inkor qiluvding bu narsani bugun isbot qilyapsan desangiz ilm shunday deb turaveradi ana shuning uchun bizga alloh subhanahu va taoloning marhamati shuki o'zgarmas manhaj jo'natdi biz bu islom manhaji bunda hech dovdiramaymiz bizni bugun yashayotgan avlod bilan kelajakdagi avlod bir xil saodat manhajini ushlab turaveradi shuning uchun alloh subhanahu va taolo rasulini jo'natganligini juda katta minnat qildi shu o'rinda doim misol qilib kelgan goho misol qilardim shuni misol qilib qo'yishlikni o'rinli deb bilaman payg'ambarlar olib kelgan ilmni agar bir tushuntirishlik uchun misol qilmoqchi bo'lsak dunyo xaritasiga o'xshatsak bir qisman bu dunyo xaritasini ro'baruviga qo'yib qo'ysangiz, dunyodagi eng chuqur okeanus 10 kilometr. Eng baland tog' bo'lsa 8 kilometrdan ortiqroq deb yozib qo'ygan. Sahrolarning maydoni shuncha. O'rmonlarning maydoni shuncha. Va hokazo bu yerda tillo koni, bu yerda ko'mir koni, bu yerda bu narsa, bu yerda miskon hamma narsani yozib qo'ygan. Dunyo xaritasi shunday bir yozib qo'ygan, darrov siz shu eng chuqur okeanus albatta bu yerda 10 kilometr ekan deb darrov tan olsangiz, ichiga tushishlik 10 kilometr chuqurlikka tayyorgarlik ko'rasiz. Mana bu narsani tayyorgarlik shunda o'zingizga himoya, g'avvoslik ilmini o'rganasda ichidagi marvatlarni terib chiqaverasiz. Mana bu narsaga bizni islom buyurdi. Uni tayyor ilm keldi. Endi payg'ambarlarning yo'lini inkor qilgan odamni misoli dunyo xaritasini oldiga olib kelib, mana bu Okyanusni chuqurligi 10 kilometrdan chuqurroq deilsa, yo men bu narsani inkor qilaman. O'zimni yonimda meni sizlarda 1 metrli asbob bo'lsa, menda 5 metrli asbob bor. Shun bilan o'lchab tushmagunimcha bo'lmaydi. Hatto u buni kulgili holatini bilmaydiki, 5 metrlik asbob u hech narsa emas ekanligini. Sizlarni qo'lingizda 1 metrlik bo'lsa, menda 5 gazlik o'lchov bor deb shuga tushishlikka harakat qilsa u juda chuqur yana bir ixtiro bir g'avvoslik ilmini ixtiro qilib tushib o'lchab chiqish uchun harakat qilib mabodo o'lmasa umri bo'yi shunday mashaqqat bilan o'lchab chiqsa shu xaritaga yozilib qo'yilgan 10 kilometr chiqdi. Mabodo yashasa, mabodo o'lmasa u hayot tamom. Endi marvarid terishga vaqt yo'q. Eskina ming afsuslar bo'lsinki, 10 butun umrimni shu tayyor xaritaga yozilgan narsani tekshirishlik uchun sarf qilgan. Buni o'rniga men agar shunga tan olganimda qancha marvaridlar egasi bo'lardim. Mana bu oltin koni bu yerni tagida oltin koni deb yozib qo'yilibdi. Shu oltin koni borligini tasdiqlaganimda shunga tayyorgarlik ko'rib oltinlarni olib chiqqan bo'lardim deb afsus yegan odamni misoliga o'xshaydi. Necha ming yillar o'tgandan keyin mas qiluvchi ichimlikni zararli gapirib turgan odam uni bu islom kishining go'dak bolasi, kichkina bolasi bilgan odam bilan barobardir. Balki undan qolora. U butun umri bo'yi sarf qilishini bas qiluvchi ichimlikning zararini bilib, xolos. Uni ichida buni zararini topishingda diqqatchiligida tinmay ichib tekshirgan. Hayoti bo'yicha ichib tekshirgan. Ana bu narsani hayotini barbod qilgan islom ahlidaqa baxt saodatli odamlar yo'qdir, birodarlar. dunyo xaritasini misoli shu misoliga o'xshatsak tushunarliroq bo'ladiki shunday bizga islom bepul juda lo'nda sodda ilmni aytib qo'ya qoldi murakkab vaqtlarda biladigan ilmni oddiy qilib aytib qo'ydi biz bundan marvarid va oltinlarni terishlikka bizni buyurdi u haqda bahs yuritishlikka qiyi bizga bizni ozod qildi mana bu najot topgan jamoa haqidagi so'zlarni izohlashlik uchun ba'zi so'zlarga muhtoj bo'lindi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni najot topgan jamoadan qilsin. Hamma odamni najot topgan jamoadan deb da'vo qilib, u jamoaga zid ishlarni qilib yuradigan odamlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Hamma odam to'g'riman deydi birodarlar. Hamma odam haqni qilyapman deydi. Lekin u haqning o'lchoviga solmoqlik kerak. U kitobi sunnatdir. Kechasi turib o'g'rilik qilayotgan odam ham topgan moling harom desangiz, nima uchun hamma shirin uyquda turganda men shirin uyqumni buzib topgan pulim harom bo'lar ekan deydi. O'zini hayosiz, o'zining halollariga ziynatlanmasdan yurib ayollar haromga ziynatlanib yurgan ayollar ham men o'zimni jamolim bilan ko'p odamlarni bahramand qilyapman, sahiyman deb yuradi. Mana bu bu ham o'zini haqman deb biladi. O'zini hijobga olib, o'zini haloligagina ziynatini ko'rsatib, ularga ayollar tortinmasligi kerak. Sizlar hech qanday bir libos kiyishni bilmaysizlar desa, ha biz haromga kiyishlikni bilmaymiz desin ayollar. biz halolga nihoyatda ziynatlanishlikni bilamiz bizni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining haloliga ziynatlanishlikni ibodat degan deb biz u narsani bilamiz lekin bu uyda qopga o'rangandek bo'lib o'zini haloliga eng xunuk libosi bilan yurib haromga eng go'zal libosi bilan yuradigan bizga shayton bo'lishlikdan Alloh saqlagan bizni desin. U narsani aytishligi kerak. u ayol o'zini ongi yetmaganligidan odamlarning oilasini buzib tashlayotgan ayol haromga ziynatlanishlik sabab bo'layotganligini bilmaydi chunki havoyi nafsiga berilgan odam o'zining oilasidan ko'ra boshqa ziynatlanib yurgan ayolni ko'rib uning qalbiga fitna tushadi shu bilan birovni oilasini buzayotganligini bilmaydi uni ham oilasini bitta boshqa ayol buzadi uni ham Shuning uchun agar odamlarni o'ziga qo'yib qo'ysangiz, hamma odam menga yaxshi xizmat qilyapti. Lekin Allohning yo'liga, manhajiga xizmat qilayotgan odamgina haqiqiy xizmat qilayotgan odamdir. Mana to'g'ri yo'lga xizmat qilayotgan odam shudir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo najot topuvchi jamoalardan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etishligini Alloh nasib qilsin. alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni hammamizga nasib qilsin ho'p o'qibdilarki namozdan keyin salovat aytishlik degan gapim. biz salovatni shunday aytamizki ma'lum bir vaqti yo'q birodarlar salovatni doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Men aytganman yana shunga beparvosizlar. Qachon Rasululloh deyishlar sallallohu alayhi vasallam deb hamma tomondan ovoz chiqib ketishi kerak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlari zikr qilinganda salovat aytmagan odam o'ziga zulm qiladi. Shuning uchun doim salovat aytishlik nomlari eshitilganda bo'lishligi kerak. Va ma'lum bir vaqt boriki, juma kunida salovatni ko'p aytishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Biz shuni bilamiz. Boshqa vaqtni biz tayin qilmaymiz. Magar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayin qilgan vaqtnigina tayin qilamiz. U kishi juma kunlarida ko'p salovat aytishlikni nima qilganlar? Bizga yo'llanma berganlar va shu nomlari zikr qilinganda va xohlagan vaqtimizda salovat aytishlikni. Imom Husayn janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini oldilarida salovat aytib o'tirib ko'p o'tirgan kishini ko'rdilarda voy palonchi dedilar iroqda turib deganing bilan bu yerda turganingni salovat aytganingni farqi yo'q dedilar Allohga hamdlar bo'lsinki imom Husayn payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari shu so'zni aytdilar ya'ni agar birodarlar shu yerda afzal degan narsani sahobalar mashru qilganlarda mana borgan kishilar ko'radi u yerdan odamlar kelmasdan g'arib odamlarga u yerda yo'l bermishmagan bo'lardi biz shu yerdan odob o'tib ketayotganimizda assalotu vassalamu alayka ya rasululloh allohumma solli va sallim va barik alayk assalomu alayka ya abu bakr ya umar ibn faruq deb salom berib o'tib ketamiz Imom Azam rahmatullohi alayhi duoni qiblaga qarab turib qilishlikni lozim deganlar. Abdulloh ibn Umar va boshqa Imom molik boshqalar qabrga qarab turib duo qilsa ham qiblaga qarab turib duo qilsa ham bo'ladi deganlar. Ya'ni biz salovatni biz zikr bilan shuni aytyapmiz. Salovat doim nomlari zikr qilinganda aytamiz, juma kuni ko'p aytamiz va xohlagan soatimizda aytaveramiz. Va qabrlari oldidan o'tganda salot salom berib o'tamiz. Aytdilarki, menga qayerda bo'lsanglar, salovat aytinglar salovat aytganinglarda men javob qilaman dedilar ya'ni alloh taolo shunda ashoblar so'ra qanday siz tushirib ketgan bo'lsangiz salovat aytasiz dedilar shunday sahobalar jur'atli ekanlar shu so'zni eshitganlar shunda aytdilarki alloh taolo ruhimni e, payg'ambarlar go'shtini yerga harom qilgan payg'ambarlar go'shtini yer yeyolmaydi dedilar va qalbimga alloh taolo ruhimni kirgizadi javob qaytaraman dedilar bu qanday kayfiyatda qaytaradilar biz buni bahs qilmaymiz birodarlar biz bu haqda hech qanday bahs qilmaymiz biz nas hadis sobit bo'lganda iymon keltiramiz kayfiyati to'g'risida bahs qilmaymiz